بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد <coughs> قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم bugungi darsimiz o'tgan darsga aloqador balkim o'tgan darslarning hammasiga aloqadorlik mavzu bu bugungi darsimizda bu bobda muallif rahimaulloh aytadilarki babu majaa fi ruqa va tamaim ruqya ya'ni dam solishlik va tamaim tumorlar haqida kelgan narsalar to'g'risidagi bob <clears throat> o'tgan bobda halqalar va shunga o'xshagan narsalar iplar shunga o'xshagan narsalarni shirkdan deb aniq etdilar muallif rahimahullah. sababi e, tepada aytilgan o'tgan darsda aytilgan narsalarni ichida xilofi yo'qdi balkim hammasi shirkdan bo'lib hisoblanardi bugungi darsdagi zikr qilinadigan narsalarning ichida bir ismni tegida ikki xil narsa bor. Dam solishlik yoki ba'zi bir tumorlarni taqishlik deganda ikki xil holat bo'ladi. Ba'zilari joiz, ba'zilarida xilof bor. <coughs> Shuning uchun muallif rahimahulloh shirkdan bo'ladi mana shu narsalar deb aytmasdan shular to'g'risida shular haqida kelgan masalalar degan ma'noda bob zikr qildilar asl ruqya nima degani yoki tamima boyagi tumor deganimiz nima degani bu bobda nima qasd qilinyapti desa ruqiya u arab tilida azoim deb nomlanadi deydilar va ruqa allati tusamma azaim ruqya shunaqa nomlanadi uni ichida va xassa minha dalilu ma khala min ash-shirk shirkdan xoli bo'lganlarini shariat taxsis qildi ya'ni joiz deb bildi shariatda joiz shu narsa nabiy sollallohu alayhi va sallam shu narsani joiz qilganlar kelajakda keladi ularni shartlari ammo tamima bu tumorlar nima u desa aytadilarki at-tamaimu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi yattaquna bihi al-'ayn tumor u bollarni bo'yniga ilib qo'yiladigan narsaki maqsad undan maqsad ko'zdan saqlashlik ya'ni ko'z tiyishligidan saqlashlik uchun demak masala shu to'g'risida يتلك في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة min vatarin av qiladatun illa quti'at fi sahih deyaptilar bu e, hadis sahihaynda sahih Bukhari muslimda hadis an abi bashir al ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti aytdilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarini safarlaridan birida safarda yurganlarga bir elchi jo'natdilar e'lon qilishlik uchun e'lon qilishlik uchun elchi jo'natdilar unda nima risola bor edi elchi ko'tarib kelgan risolada nima ma'lumot bor edi alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar illa quti'at o'sha safarda minib ketilayotgan tuyalarni hech qaysisini bo'ynida hech qanaqa halaqa yoki o'zbek tilida bu qilada shoda deb nomlanadi ya'ni bo'yinga ilinadigan narsalar vatardan vatardan odatda u e, teridan qilinadi yoki hayvonni ichigidan qilinadi o'sha qolmasin kimda bo'ladigan bo'lsa uzib tashalsin degan risolani jo'natdilar johiliyat vaqtida mushriklar o'zlarini o'sha tuyalariga yoki hayvonlariga mana shunaqa narsalarni ilib qo'yishardi nima uchun o'sha sabablik yomon ko'zdan saqlanadi deb bu haqiqatda bu shirk o'tgan darsdagidek agar o'sha sabab bo'ladi desa kichik <coughs> kichik shirk bo'ladi u o'z o'zidan saqlaydi deydigan bo'lsa unda katta shirk bo'ladi bu narsa hozirgi kunda ham bor hatto <clears throat> buni qishloq ahvollarini ko'rgan odam biladi sigirlarni bo'yniga ba'zi bir oyoq kiyimlarni bir burchagini kesib ipga o'tkazib boylab qo'yadi yoki shoxiga ba'zi bir lattalarni ilib qo'yadi endi bu qishloq bo'ladigan bo'lsa hozir shaharda ham chiqyapti unaqa narsalar nimaga boylashadi hozir mashinalarga boylashyapti hozir orqalariga o'sha tutun chiqadigan nima deyiladi glushutil deyiladimi o'shani atroflariga iplani boylab qo'yishadi har xil narsalar bilan bezatilgan yoki mashinaning ichiga orqani ko'rsatadigan oynasiga ilib qo'yadi har xil narsalar bularni hammasi mana shu nahiyga kiradida nabiy sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar bu hadisdan olinadigan foydalarni biriki qavmning bir xalqning boshlig'i yoki qavm boshlig'i yoki oila boshlig'i o'zini qo'l ostidagi bo'pti odamlarni ahvolidan xabardor bo'lishlik kerak u narsa oiladan boshlanadi oilada qanaqa shirkiy amallar bor qanaqa bid'at amallar bor qanaqa ma'siyat amallar bor bularni hammasidan xabardor bo'lib yaxshini yaxshiga yomonni yomonga bo'lib beradigandek bo'lishlik kerak oila boshlig'i va shuningdek safardagi bo'ladigan safar amirlari bu ahvoldan xabardor bo'lib yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish kerak va mana shu holatlarda shariatga muvofiq amr bo'lishlik kerak va yana o'sha foydalardan biri ana shu hayvonlarni yoki boshqa bir narsalarni bo'yniga narsalarni ilishlik bu shariatga xilof va shuningdek munkarni o'zgartirishlikka qo'li bilan o'zgartirishlikka qodir bo'lgan odam qo'li bilan ana shu munkarni o'zgartirishligi lozim bo'ladi keyingi hadisda وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود ibn masud radhiyallahu anhu rivoyat qilyaptilar bu hadisni Nabi sallallohu alayhi sallamdan eshitdim deydilar inna ruqa dam solishliklar va tamaim tumorlar va tivala ba'zi bir e, bu e, ba'zi bir narsalarki ipdan yoki o'qilgan narsalar bo'ladi erkak ni ayolga yoqimli qiladigan yoki ayolni erki eriga yoqtiradigan sifatlarga ega deyishadi o'shani arab tilida tivola deyiladi shirkun bu shirkdan hadis musnad ahmadda va abu dovudda shayx albon rahimaulloh hadis sahih deyiladi bu hadisni o'zi qissasi bor İbn Mesud radıyallahu anhu o'zlarini ayollarini bo'ynida bir ip ko'radilar shunda bu nima deb so'raganlarida shunda man bir dam solindan solingan bir narsa dedilar tumorga o'xshagan narsa shunda ibn masud radhiyallohu anhu bu narsani uzib tashlanglarda shunda aytarlarki antum ala abdulloh alu abdulloh al u ani shirk ey abdulloh ibn masud oilasi sizlar shirkdan behojatsizlar deb shunda mana shu hadisni aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki inna ruqa dam solishliklar va tamaim tumorlar va tivala boyagi e, issiq sovuq deyishadi bizda erini ayoliga isitadi yoki ayolini eridan sovutadi bularni hammasi shirk shirkdan dedilar bu masalaga o'sha tivalaga kechigi aytilgan e, nikoh uzugi ham shunga kiradi bu ham shirk o'tgan darsda aytib o'tdik bu narsani وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي عبد الله بن عكيم رضي الله عنه يتلركي من تعلق شيئا وكل إليه كم دا كم bir narsaga boylanadigan bo'lsa o'shanga topshirib qo'yiladi hadis hasan bu dalolat qiladiki odam bolasi yuragi bilan Allohdan boshqa hech narsaga boylanishligi mumkin emas sabab Alloh Alloh taolo aytadiki وَمَنْ ala Allohi fa huwa hasbuh." Kimda kim Allohni yolg'iz o'ziga tavakkal qilsa, yolg'iz o'zigagina suyanadigan bo'lsa, fa huwa hasbu. Alloh unga yetarlidir. Butun yaxshiligini yetkizishligiga va yomonligidan qutqarishlikka Alloh kifoya. Mashu o'rinda man taallaqa shay'an shart jumla shartiyya deb aytiladi arab tilida shay'an nakira u qanaqa narsa bo'lsin u ho jonzot bo'lsin ho jonsiz bo'lsin ho hurmatli payg'ambarlar yoki farishtalar bo'lsin yoki hurmatsiz bir tosh yoki boshqa bir narsalar bo'lsin nima bo'lishidan qat'iy nazar shay'an qanaqa narsa bo'lsin u shunga bog'lanadigan bo'lsa shunga tashab qo'yiladi balkim haqiqiy iymon egasi Nabi sallallohu alayhi sallam va u kishini ashoblari aytganlaridek hasbunallohu va ni'mal vakil deb mashiga hasbunalloh Alloh o'zi yolg'iz bizga kifoyadir degan so'z yetadi bu gapni ibrohim alayhissalotu vassalom o'tga olovga uloqtirilgan vaqtlarida aytdilar va shuningdek muhammad sallallohu alayhi sallam va ashoblari u kishilarga innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum deyishdi. Odamlarni hammasi sizlarga qarshi yig'ilishdi, ulardan qo'rqinglar deganda fazadahum imana ularni iymonlari ziyoda bo'ldi shu o'rinda. Fazadahum imana va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh bizga kifoyadir deyishdi. Allohdan boshqaga taalluq bo'lishligi, bog'lanishligi uch holatda birida bo'lishi mumkin. birinchi holati tavhidni asliga xilof keladi va u bog'lanishlikda bo'lgan odam dinda qolmaydi ba'zi bir qabr egalariga bog'langanlar yaxshilik yomonlik hammasi shulardan bo'ladi deb e'tiqod qiladiganlar musibatga yo'liqib qoladigan bo'lsa avliyolari va o'sha o'zini ulug'laydigan ma'budlarini duo qiladiganlar bu taalluq bu bog'lanishlik katta shirkdir ikkinchi bog'lanishlik u tavhid egasida bo'lishligi mumkin lekin moddiy tarafdan bog'lanadi bu tavhidni to'liqligiga qarshi bo'ladi bu u qanaqa bo'ladi u shar'iy sababni oladi o'zini amalida lekin o'sha shar'iy sababga suyanib qoladi ya'ni bir odam muayyan bir vazifada birorta bir ishxonada ishlaydi o'sha vazifadan masalan muayyan bir miqdorda maosh oladigan bo'lsa o'sha ishlab tirichilik qilishligi shar'iy sabab bu shariatga qarshilik joyi yo'q bu yaxshi lekin o'sha maoshi to'xtab qoladigan bo'lsa mashi ishini yo'qotib qoladigan bo'lsa u rizqsiz qoladi degan o'yda bo'ladigan bo'lsa bu tavhidi kamayib ketadi u odamda shuning uchun masalan o'sha ishxonalarda birorta shariatga qarshi amal bo'ladigan bo'lsa o'shani nasihat qilishlikdan ba'zi bir shaxslar qo'rqishadi nimaga agar hozir mana yetadigan bo'lsam u mani ishdan chiqarib tashlaydigan bo'lsa man u ishsiz qolaman shu bilan bola chaqam och qoladi degandek har xil fikrlarda bo'lishadi bu shirk emas bu lekin to'liq tavhidga qarshi keladi odam haqiqiy tavhid egasi sababni ham tashlamaydi sababga suyanib olmaydi ham sababni oladida shu bilan Allohga tavakkal qiladi sabab olib sababni ishlatib shu bilan Allohga tavakkal qiladi sababga suyanib qolishlik ham mumkin emas sababsiz olma pish ozimga tush deyishlik ham mumkin emas balkim mo'min odam sababni olib shu bilan Allohga tavakkal qiladi mana shu uchinchi holat sababni shunchaki bir Allohdan bo'lgan bir vasila deb biladi asl rizq beruvchi bir <coughs> bir shaxsni yuragini sizga moyil qilishligi qiladigan yoki sizga qarshi qiladigan Allohligini bilishligi mana shu haqiqiy tavhid egasi ni egasini bog'lanishligi bo'ladi u faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina bog'lanadi mana shu o'rinda aytadilarki o'sha ruqya boyagi dam olish dam solishlik to'g'risida gapirilgandan keyin aytadilarki ibn abdul vahhob rahimaulloh lakin idza kana al muallaqu min al qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf lekin deydilar o'sha tumor qilib ilib qo'yilgan narsa u nimada bo'lsa ham u bolada bo'ladimi katta kishida bo'ladimi yoki mashinada bo'ladimi yo qayerda bo'lsa ham qur'ondan bo'lgan narsani ilib qo'yishlik salafdan ba'zilari bunga ruxsat berishdi deyaptilar nima uchun maqsad nima ularni dalili nima deyiladigan bo'lsa Alloh aytadiki va minal qur'ani ma huwa shifao va rahmatul lil mu'minin deyshadi qur'ondan biz shifo bo'ladigan narsani tushirdik demak qur'on o'zi shifo ekan deyshadi lekin va ba'dhum lam yurakhis fi ba'zilari ruxsat berishmagan shu narsaga va yaj'aluhu min al-manhiy anhu o'sha olimlar qaytarilgan narsadan qilishadi hatto Qur'ondan bo'lsa ham Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va arda va Ibn Abbos va boshqa sahobalar ham bor bu masalada demak Qur'ondan bo'lgan e, boyagi nimani boy tumorni ilib qo'yiladigan narsani ilishlik mumkin yoki mumkin emasligida salafdan xilof bor ekan dam solishlikda emas tumordan dam solishlik hozir keladi ba'zilar joiz deb bilishgan tepadagi oyatga qarab ba'zilar joiz emas deyishgan bu narsani joiz emas deyishliklarini sababi 3 sabab birinchisi umumun nahiy nahiyi om bo'lib kelishligi uni taqsis qilgan hech qanaqa bir dalil yo'q ya'ni qur'ondan bo'lsa bo'laveradi tumor deb xoslagan hech qanaqa dalil yo'q demak asl nahiy umumligicha qoladi ho u qur'ondan bo'lsin hoki qur'ondan bo'lmasin mumkin emas ikkinchi sababi mumkin emasligini u shirkka sabab bo'ladi shirkka yo'l bo'ladi sababi bir odam agar ilib oladigan bo'lsa qur'ondan boshqa narsani ham bilmasdan ilib olishi mumkin hozirgi kundigiga o'xshab bir tumor ilib oladi uni ichida bir ikkita arabcha harflarni ko'rib u e, Qur'on o'qishni ham bilmaydi, arabcha harflarni tanishligi mumkin. Qur'on deb o'ylab qoladi shu narsani. Bilmaydi. Nima ilib olganing bu desa Qur'on deydi. U terini ichiga yaxshilab zaplab tikilgan tumorlar. Bularning hammasi sehrgarlarning ishi. Polchilarni shularning ishi buni hammasi. Uchinchi sababi mumkinmasligini o'sha Qur'onni ilib olishlik o'sha Qur'onni xorlashlikka sabab bo'ladi. Xossa agar yosh bolalarga ilib qo'yiladigan bo'lsa, ovqat yeyotganda ustiga ovqat to'kiladi, choy ichsa choy to'kiladi. U sababli hojatxonaga kirishi mumkin yoki o'zidan e, bo'lgan najaslari tiyib ketishi mumkin. Bularning hammasi Qur'onni xorlashlikka olib boradi. Va yana bir sababi borki, u nima? Odam o'sha Qur'on o'zi sabablik bu saqlanaveradi deb o'ylab Qur'onni o'qimay qo'yadi. Balkim qancha-qancha uylar borki, Qur'on bor yoki oyatil kursini davollaga ilib qo'yishgan, lekin ularni ichidan oila a'zolaridan birortasi Qur'ondan bir oyat o'qishlikka qudrati yetmaydi. uni oyatul kursini ilib qo'yishligi uyiga nima foyda beradi unga demak mana shu tepada aytilgan sabablarni e'tiborga olib to'g'riroq gap Qur'ondan bo'lsa ham bu tumorlar Qur'ondan boshqa narsadan bo'lsa ham bu mumkin emas. Bu narsa nima? Mumkin emas. Asl tepadagi aytilganday umumiy nahiy kelgandan keyin o'sha nahidan Qur'ondan bo'ladigan narsani xos qilib chiqarmagi chiqariladigan dalil kelmaguncha asl nahiy bo'yicha qaytarilgan holatda qoladi va u Qur'ondan bo'lsa ham, Qur'ondan boshqa narsadan bo'lsa ham tumor taqishlik mumkin emasligi o'sha e, haqiqatga yaqin so'z. Vallohu alam. Ammo ruqya masalasiga, boyagi dam solish masalasiga keladigan bo'lsak, sallallahu aleyhi alayhi sellem bu ruqya ham shirk dedilayu lekin o'zlari ba'zi bir ruqyalarni joiz deb bildilar va o'rgatdilar ummatga shuning uchun sallallahu aleyhi alayhi sellem vaqtlarida sahobalar so'rashdi qaysi ruqyalar joiz va qaysi ruqyalar joiz emasligi to'g'risida sahih muslimda Auf ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki biz jahiliyat vaqtida dam solardik ruqya qilardik keyin aytdikki faqulna ya rasululloh kayfa tara fi zalik bizni mana dam solishimizni nima deysiz deganimizda shunda aytdilarki aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha shirk manga ruqiyalarni ko'ndaling qilinglar aytinglar ko'rsatinglar menga. nima deysizlar qanaqa qilib o'qiysizlar ruqya bo'laveradi modomiki unda shirk bo'lmaydigan bo'lsa ruqiya bo'ladi dedilar shuning uchun imomul xattobiy rahimaulloh ma'lum sunnanda aytadilarki nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari ham ruqya qilganlar dam solganlar u kishiga ham dam solingan talab qilmasdan o'zlari talab qilmasdan va bunga buni joiz deb bilganlar agar qur'on va Allohning ismlaridan bo'ladigan bo'lsa bu mustahab narsa karohat qaysi tarafdan keldi agar karohat bo'ladi karohat bo'ladi bo'lishligining sababi arab tilidan boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa yoki kufr yoki bid'at so'zlari bilan bo'ladigan bo'lsa shirk so'zlari ammo aralashib ketadigan so'zlardan bo'ladigan bo'lsa bunda mumkin emas deydilar shuning uchun ba'zi bir olimlar ruqyani ishlatishlik mumkinligida uchta shart qo'yishadi shularni birinchisi o'sha dam solishlik ruqya Allohni Allohdan Allohsiz Allohni iznisiz o'zidan o'zi foyda beradi deb e'tiqod qilmaslik o'shani ruqya o'zi foyda beradi desa unda harom bo'ladi balkim shirk bo'ladi balkim bu narsani Alloh tarafidan bo'lgan bir sabab deb e'tiqod qilishlik kerak shundan keyin Alloh xohlasa shifo beradi xohlamasa yo'q ikkinchi sharti ana shu yetilib turgan ruqyalarda dam solishga dam solinayotgan lafzlarda shariatga xilof gaplar bo'lishlik kerak emas shariatga xilof lafzlar Allohdan boshqasiga duo qilishlik yoki jinlarni otlari shular orqali duo qilishlik shularni zikr qilishlik shularni hammasi harom bu mumkin emas bu uchinchi sharti o'sha ruqya qilinib etilib turgan gaplar Qur'on sunnatdan bo'lmasa ham tushunarli ma'noga ega bo'lishlik kerak. Duo bo'lsa masalan, Allohumma ey Alloh bunga shifo bergin, ey Alloh bundan baloni ko'targin, o'zing yolg'iz shifo beruvchisan degan gaplarni aytgan vaqtida hattoki arab tilidan bo'lmasa ham tushunarli ma'noga ega bo'lishlik kerak. Hattoki ba'zi bir o'shanaqa E, jinlar orqali dam soladiganlarni ba'zilarini ko'rdikki ular dam solib turgan vaqtlarida ba'zi bir jinlarni otlarini talaffuz qiladi odamlar sezmay qoladi shularni shuning uchun asl ruqya arab tilida qur'on bilan va nabiy sollallohu alayhi vasallamni duolarida ruqyalarida kelgan اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شافي الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما shunga o'xshagan duolar bilan bo'lishlik kerak agar o'sha duolarni bilmasa o'zini tili bilan duo qiladigan bo'lsa tushunarlik va shariatga xilof bo'lmagan so'zlar bilan bo'lishlik kerak mana shu sifatda bo'ladigan bo'lsa u ruqya joiz lekin bu ruqya masalasiga kelganimizda o'sha dam solish masalasiga kelganimizda odam o'ziga o'zi dam solishlik kerak asl lekin hozirgi kunimizda dam solish masalasiga kelganimizda odamlar o'zi na namoz o'qiydi na haromni harom deb biladi yo shariatni amalni o'z o'rniga qo'ymasdan azgina mazasi qochib qoladigan bo'lsa yoki ko'z tiyib qoldi deb qo'rqadigan bo'lsa domlaga yugurishdan boshqa narsani bilmaydi damchiga u damchilar ham kinnachilar deyishadi ularni ichida to'g'risi bor xatosi bor har narsa bir tuzlami yey piyozmi yey kullami yey bir, bir bo'lmagan bir bid'iy yoki shirkiy narsalarni aralashtirib damla solishadi bularni hammasi shariatga qarshi asl bir odam o'ziga o'zi ruqya qilish kerak sabab 70 ming nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlaridan hisobsiz jannatga kiradiganlarni biri birovdan dam solib berishlikni talab qilmaydigan kishilar shaxslar agar majbur bo'lib birovga e, dam solishlikka majbur bo'lib qilib qoladigan bo'lsa bu bilan u mushrik bo'lmaydi lekin Qur'on sunnatga muvofiq dam soladiganlar va o'zlarini damlarida hech qanaqa shirku bid'atlarni aralashtirmaydigan shaxslarni topib qilishlik kerak. Har kimga urishlik bu mumkin emas. Allohning oldida bunga javob beradi. va shuningdek e, etib o'tdilar boyiga nima ayol kishiga ayolli eriga yoki erini ayoliga issiq sovuq qilishlik bularni hammasi shirkdan وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء صلى الله عليه وسلم بريء منه nabiy sollallohu alayhi vasallam ruvayfi roziyallohu anhuga aytdilar ey ruvayfi dedilar laalla shoyatki hayoting uzoq bo'lar umring uzoq bo'lar sani bu nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik belgilaridan haqiqatda nuvayf ibn haris roziyallohu anhu uzoq umr kechirganlar odamlarga yetkin dedilar kimda kim soqolini boylasa tugsa ya'ni o'rsa desak yaxshiroq bo'ladi mana aqdi lihyata al lihya bu biroz sabablar uchun bo'lishi mumkin ayollarga o'xshashlik yoki o'zini chiroyli qilishlik uchun bo'ladi ba'zilar ba'zi mushriklar e, urushdan oldin shunaqa qilishardi baraka tilab va ba'zilari o'rishlarini sababi E, chiroyli soqollariga ko'z tegmasligi uchun shularni qilishardi bularni hammasi mumkin emas man aqada lihyata aw taqallada wataran boyigi iplani boyigi halaqa qilib boylasa tumorga o'xshatib yoki boshqa boshqa narsa u hatto qo'lga bo'lsin bo'yniga bo'lsin oyog'iga bo'lsin yo u hayvonga bo'lsin yoki odamga bo'lsin hammasi aw istanja bi raji'i dabbatin aw azm bir hayvonni E, tezagi minam yoki bir suyak minam istinjo qiladigan bo'lsa fa inna muhammadan sollallohu alayhi vasallam bari muhammad sollallohu alayhi vasallam bundan pokdir dedilar bu tezak minam suyakka istinjo qilishlik mumkin emasligi to'g'risida nabiy sollallohu alayhi vasallam ibn masud radhiyallohu anhu ning hadislarida sahih muslimda kelgan hadisda aytadilarki la tastanju rawsi wal izom fa innahu zadu ikhwanukum min al jin tezak minam suyaklarga istinjo qilmanglar sababi bular birodarilar jillani zodi ya'ni ularni bir taomlari bo'ladi bu deganlar shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam mashih shaxslardan tepada qilingan amallarni egalaridan nabiy sollallohu alayhi vasallam man pokman deyaptilar nabiy sollallohu alayhi vasallam qaysi bir hadisda mannammas mani sundan sunnatimdan emas mani yo'limdan emas yoki man undan pokman deydigan bo'lsa ba'zi bir olimlar aytishadiki bu gunohlar egasi katta gunoh qilgan bo'lib hisoblanadi deydilar وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه, رواه وكيع سعيد بن جبير رحمه الله aytadilarki tobiinlardan bu kishi kimda kim bir kishini bo'ynida bo'lgan bir tumorni kesib tashlaydigan bo'lsa bu bir qulni ozod qilgandek bo'ladi deydilar buni ma'nosi shundayki odam agar o'sha tamima bilan o'sha tumor bilan o'lib ketadigan bo'lsa u jahannamga boradi bilib turib qiladigan bo'lsa va undan qutqarishlik xuddayki ana shu yomonlikdan qutqarilgan bir quldek bo'ladi ya'ni qulni ozod qilgandek o'sha odamni do'zaxdan ozod qilgandek ajr bo'ladi bu deydilar demak bir odam bunaqa narsalarni ko'radigan bo'lsa qo'li bilan o'zgartirishlikka haqqi bor odamlardan bo'ladigan bo'lsa bu narsalarni o'zgartiradi hatto uyida joyida oilasida aka ukalarida qo'li so'zi o'tadigan joylarda mana shunaqa ishlarni qilishlik kerak ammo so'zi o'tmaydigan qo'li tiyishligi mumkin emas o'rinlarda unda faqat yaxshi gap bilan nasihat qilishlik bilan bu munkarlarni o'zgartiradi valahu an ibrohim وكي رحمه الله إبراهيم النخعي رحمه الله تن رواية قلبي تلك قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن إبراهيم النخعي تلك كانوا يكرهون التمائم o'tganlar ya'ni sahoba va tobeinlarni o'zlari bilgan ayyimalarni olimlarni aytibdilar. yakrahun tamima boyiga tumorlarni hammasini karohat ko'rishardi u qur'ondan bo'lsa ham qur'ondan boshqa narsani ham hammasini salafi solih vaqtlarida makruh degan gap u harom degani faqat ular makruh degan lafzni ishlatishardi va illo kanu yakrahun degani ular yomon ko'rishardi va uni harom deb bilishardi deb ibrohim nahoy rahimahulloh o'zlarini vaqtlaridagi bo'lgan olimlar va e, bu so'zsiz ibn masud roziyallohu anhuning yonidagi ashoblaridan ilm olgan e, ayimmalardan bu hisoblanadi shuning uchun o'zlarini atrofidagi olimlarni mazhablari va o'shalarni e, manhajlarini rivoyat qilib aytyaptilar bu dalolat qiladi